для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. Усе дні былі запоўнены пасяджэннямі. Пасяджэнні былі раніцы, былі ўвечары. На ранішній спяшаліся ледзь развідняла, з вячэрніх прыходзілі познім вечарам. Пасля дзённых клопатаў вячэрлі доўга, доўга не маглі ўгаманіцца. Апейку да позні ночы не спалася. У потімку радкаватым ад святла з вуліцы яшчэ нібы сядзеў на сесіі, успамінаў пачутае, абдумываў, ацэньваў выступленні і меркаванні прамоўцаў. Асабліва ўважліва разбіраў ён у думках даклада па калектывізацыі, з якім выступаў нарком земляробства рачыцкі. Чым больш у ціхім потімку ночы апейку ўдумваўся ва ўсё, што чуў днём у дакладзе, тым больш мацнела дваістае ўражанне ад яго. Нарком рачыцкі даволі стрымана гаварыў пра поспехі і праўдзіва казаў пра цяжкасці, якія перашкаджаюць разгортаваць калгасы. Нядрэна было б мець пару тысяч трактараў да вясны для падмацавання таго калгаснага руху, які мы маем, аднак спадзявацца на атрыманне ў бліжэйшай гады той колькасці трактараў і машын, якія нам патрэбны, не прыходзіцца. Рачыцкі не таіў, што вельмі мала ёсць спецыялістаў для калгасаў. Разумна дадаў, што спецыялісты, якія патрэбны павінны мець асаблівую падрыхтоўку для працы ў агромністых гаспадарках. Патрэба ў спецыялістах, сказаў рачыцкі, перавышае ранейшыя планавыя разлікі самыя меншыя ў 10 разоў гэтае пытанне нам вырашыць не пад сілу адкрыта дакладваў ён і на бліжэйшыя гады мы ў гэтых адносінах будзем мець вялікія цяжкасці услед за гэтым сціскаючы рукамі край трыбуны набычыўшыся амаль не варушачыся рачыцкі абураўся ёсць спробы запужаць што арганізацыйна і тэхнічна мы не будзем здольны абслужыць таго калгаснага руху які маецца зараз і які нарастае ўсё з большай сілай і не сумеем гэты рух прыстасаваць да нашай арганізацыйнай здольнасці, тэхнічную ўзброенасці і фінансавай магчымасці. Такія настроі, па-мойму, надта шкодныя, іх трэба з усёй рашучасцю, з усёй сілай выбіваць, так казаў рачыцкі. Рачыцкі нібыта шчыра гаварыў, Мы маем шэраг выпадкаў, калі калгасны рух пераліваецца за межы ўплыву асобных дзеянняў савецкага апарату і праходзіць часта безналежнага арганізацыйнага кіраўніцтва савецкіх устаноў. Хто хто рачыцкі добра ведаў, што рух гэты не быў такі стыхійны, не пераліваўся сам сабою, што на арганізацыю яго даводзілася нямала траціць сілы. Багата думаў апейка пра тое, што казаў у садакладзе Тарасенко, старшыня клімавіцкага райваканкама. Клімавацкія былі героямі сесіі. І хвалілі, па іх заклікалі раўняцца. Апейка слухаў гэта з недавер'ем, кожны раз ажывала нагадвалася тое, што бачыў і чуў ён у жлобіне. Тарасенко стаў за трыбуны незвычайна для героя сціпла, у старэнькім пінжаку з цёмнай сарочкай з клопатным круглым лбом, дзелавіта сабраны. Загаварыў сціпла дзелавіта фактамі, лічбамі, не тойчыся адкрыта загаварыў пра цяжкасці, пра сумненні, пра непаладкі разумна сказаў, што арганізоўваць калгасы з раздробленых гаспадарак гэта зусім не тое, што ствараць іх на абшарніцкіх землях, як было раней. Зазначыў, што былі таварышы, якія наогул сумняваліся, што можна стварыць добрыя калектывы у нашых умовах са старымі традыцыямі зямельнай палітыкі. Ён не таіў, што нават не ўсе члены партыі адразу і лёгка поверылі ў калгасы, што цвёрдай сцяной сталі на калгаснай дарозе жанчыны. Апейку вабіла яго манера гаварыць. Гэта быў нібы не даклад, а гутарка відавочца, які глухаватым голасам, просто шчыры адкрыта расказваў усё што бачыў што рабілася перад яго вачыма але ён быў не толькі добраапавядальнік але здаецца удумлівы разумны чалавек апейка пераконваўся ў гэтым чым далей тым больш но ўзяць хоць бы тое што ён асабліва вылучыў думку што арганізаваць калгас багата лягчэй чым замацаваць і наладзіць яго асабліва мы цяжка адчувалі сябе пры складанні ўнутранага распарадку калгаса казаў тарасенко спакойна і разважліва гэта ж не калгас які аб'ядноўвае які-небудзь 57 двароў гэта калгас які мае 600 рабочых руд што значыцца добрая фабрыка а Ім неабходна даць кожнаму работу, І трэба, каб гэтая работа была прадукцыйная, трэба, каб яны не шаталіся па поле або па кутках, а каб яны працавалі. Прыкладаў у нос не было нідзе. Нідзе не было такіх планаў унутранага распарадку. Бюро раённага камітэта партыі прыйшлося ператварыцца ў калгас саюз. Мы сядзелі і самі пісалі, прыдумвалі, якім чынам пабудаваць унутраны распарадак так і склалі распарадак, якім карыстаюцца і цяпер. Тарасенко не маляваў ідэлічнай карціны. На той зямлі, пра якую расказваў ён, не было амаль тэхнікі, удалося дабіцца двух трактараў, тады як трэба іх было немала небагата 50 і не таіў, што людзі было такое падавалі заявы, каб сысці з калгаса. І што была пагроза, што калгас распадзецца, можа быць толькі цвёрдая воля раённага кіраўніцтва утрымала калгас. Адразу ж правялі сход і выключылі з калгаса некалькі найбольш заможных. Выключылі, падняўшы хадайніцтва перасяліць іх у іншае месца на землі запаснога фонду. У другім сельсавеце амаль цэлая арганізацыя заявіла, што ні за што не пойдзе ў калгасы. Тарасенко адкрыта сказаў: « І што вы думаеце, прыйшлося біцца з гэтую часткаю доўгі час. І толькі калі адвялі добры участак для калектыву, уся вёска пайшла ў калгас. Ён не хаваў, што ў раёне ёсць досыць нездаровыя моманты сяляне распрадаюць маёмасць. Вельмі мала аграномаў, мала хат чытаень, і калі ён сказаў гэта, нарком перабіў яго, чытальні самім будаваць трэба. Трасенко загарэўся, як гэта можна, Ён загаварыў голасна і з абурэннем. Выдайце ім хоць першы ўраджай зняць, У іх жа сродкаў няма. Пазней ён яшчэ раз папрокам заявіў: « Трэба замацаваць калектывы. А іх можна замацаваць не толькі гутаркамі, не толькі рэзалюцыямі, а канкрэтнай дапамогай. Ён сказаў і больш і лепш, як іншае, зазначыў апейка. І ўсё ж успамінаючы, перабіраючы яго даклад, апейка адчуваў, што казаў Тарасенко здаецца не ўсё разумна. І ён амаль усе перашкоды бачыў у стараннях кулакоў, Ён як бы не верыў у значэнне таго, пра што сам жа гаварыў, што самае цяжкае важнае гэта арганізаваць людзей па-новаму, наладзіць добра гаспадарку, пераканаць селяніна, ад якога ў калгаснай справе будзе ўсё залежаць. З выступлення Тарасенкі выходзіла, што летня ўсе тыя, хто не хацеў ісці ў калгас, гэта кулакі ці ва ўсякім разе падгавораны імі. Не толькі з таго, што чуў у жлобіні, але з выступлення бачыў апейка, што сяляне на клімаўшчыне. Не ўсе вядомалі, відаць, многія былі ў калгасах не з добрай ахвоты, а ад страху высялення на запасныя землі. Ад страху залічэння ў кулакі ці падкулачнікі яны ішлі ў калгасы. Можна было думаць, што пераселена там на запасныя землі ўжо нямала, Не, не там, мабыць, не асабліва давалі часу сялянам падумаць, ці ісці ў калгас. Згадвалася у перапынку ў гаманлівым вестыбюлі апейка загварыў з тарасенкам пра жлобінскую сустрэчу. Тарасенка ведаў не толькі Ярашчука, але і барадатага. Ярашчук, канешне, на прасткі лезе не ўмее выбіраць сцежкі без падыходу чалавек, казаў Тарасенка дымячы люлечкай. Я казаў яму гэта, але што зробіш, чаго няма, таго няма. А людзей на сяло трэба, усіх, каго можна падабралі. Работы багата. Вось ерашчук патрэбен, без ерашчука не абыдзешся. Ды і ён не зломак разаб'ецца зробіць. А от гэты кузьма барада гэтая згадаў Тарасенко гэта тып. Усё сяло каламуціў не кулака горш кулака, Так што дзіва, што ерашчуку дапякло, мне самому дапякло. Разумна зрабіў, што з'ехаў. У час выкруціўся. Апейка і тады ў вестыбюлі і потым успамінаючы адчуваў, што гаворка была гэта вельмі непрыемная тарасенку. Нездарма ж ледзь падышлі знаёмыя, ён адразу загаварыў пра іншае і падаўся з імі. адступала, вярэдзіла апейку ў цішы ночы тое, што гаварылі прамоўцы пасля тарасенкі. Яго адкрытасць на трыбуне падахвоціла людзей на шчырасць. Амаль увесь час білася ў выступленнях жывое турботнае жыццё. Адзін казаў, што ўрадзе калгасаў зроблена толькі фармальнае абагульненне маёмасці і сродкаў, што сяляне не спадзяюцца у цвёрдасць калгаснага грунту. Другі заявляў, што нельга дабіцца інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі без мінеральных угнаенняў. Трывожыўся, што мінеральных угнаенняў калгасам будзе вельмі мала і што дырэктывы аб будаўніцтве завода мінеральных угнаенняў не выконваюцца. Старшыня калгаса з пухавецкага района паскардзіўся, што з-за таго, што няма машын, няма ніякай тэхнікі, як працавалі трохполкай, так і працуем, сказаў ён. Калі ж мы ў калектывах будзем далей працаваць трохполкай, які толк будзе? На тое, што няма машын, скардзілася багата хто. Машын не было ў большасці нават такіх калгасаў, якія жывуць ужо па два па тры гады. Прамоўца сполачыны шчыра дакладаваў, што ў калгасах няма цвікоў, няма пастромак, хамутоў. На сотню коней казаў ён, ёсць 20 хамутоў, бо іх нельга купіць, бо сыравіны няма. Добра, што ў нас лаза ёсць. Дык мы з лазы зрабілі самі, а ў некаторых калектывах можа і лазы няма ён казаў з болем і з гневам. Усе таварышы останаўліваліся толькі на трактарах. Толькі думалі, што адзін недахоп, калі трактара мы не маем. А калі мы машынамі забяспечаны, калі, напрыклад, у калектыве ёсць малацілкай, а ў ёй зламалася шасцяронка, то купіце, калі ласка новую малацілку. Бо няма чым замяніць зломленую частку. Калі мы прасілі лемяшэй, то нам не прыслалі ні аднаго, а прыслалі плугі. Голас яго ўсё званчэў, усё гарачэў, ён шчыра бядуючы, ужо нібы вінаваціў кагосьці. Калі паглядзець, які калектывы атрымліваюць даход, дык ніякага даходу няма. Усе сродкі ідуць на пабудову. У калектыве ў нас часта ёсць і босыя, і голыя. Крэдытаваннем яны не забяспечваюцца. Мы атрымалі на ўвесь калектыў чатыры пары падошвы. А дзе нацэльная бялізна, дзе ніткі, якімі мы павінны абшывацца. Калектыву няма на сённяшні дзень на што пашыць адзежы. Пасля такіх галасоў апейку няёмка было згадваць спрэчкі пра тое, дзе будаваць агракамбінаты, аграгіганты, дамаганні, каб да трох раёнаў агракамбіната далучыць яшчэ чацвёрты. Між неспакою гэтых галасоў памяць трымала іншая – як аксёчыц зміншчыны з філасофскай глыбакадумнасцю разважаў і тлумачыў, чым шкодныя гаворкі пра тое, што тэмпы калектывізацыі вялікія, што іх трэба зменшыць. Ці можам мы так ставіць пытанне, пытаўся аксючыц пафасна, акідваючы залу позіркам пачакаўшы момант адказваў сам жа калі мы сабе паставілі пытанне аб тым каб гэтыя тэмпы зменшыць то гэта значыла паставіць пытанне аб тым што трэба нашу класавую барацьбу на вёсцы зменшыць таксама так ставіць пытанне мы не можам гэта пастаноўка пытання не наша апейка мімаволі падумаў з іроніяй о мудрэц у адзін прамоўца, расказаўшы, колькі давялося патраціць і часу і сілы, каб дабіцца звычайнай сіла сарэскі, ехаць аж у мінск, заявіў трывожна. Калі ў далейшым мы будзем адчуваць такую слабую дапамогу, мы не зможам належным тэмпам развіваць справу сельскай гаспадаркі ў Беларусі. Вельмі разумна сказаў: справа калектывізацыі на сённяшні дзень з'яўляецца яшчэ новай справай. Мне здаецца, мы павінны гэтай самай калгасы выхоўваць як малых дзяцей, каб яны лепш узмацняліся. Яшчэ большую і яшчэ шырэйшую трывогу адчуў апейка ў выступленні старшыні акружнога выканкама з магілёўшчыны малашонка. Ці заўсёды нам здавалася павольнай басавітагу малашонак, што мы зрабіць суцэльную калектывізацыю ў клімавіцкім раёне зможам за кошт сродкаў, якія маюцца ў нашым распараджэнні, але, Але мы павінны былі пераканацца ў тым, што справа калектывізацыі нават аднаго раёна явілася непасільнай для нашых акруговых установ. І як і сам даклад супярэчлівымі пачуццямі ўспамінаў апейка заключнае слово рачынскага. Адказваючы прамоўцам, што турбаваліся пра кадры, пра тэхніку для калгасаў, прызнаўшы, што пытанне аб кадрах з'яўляецца самым адказным, рачыцкі цвёрда заявіў: існуючая сетка навучальных устаноў, нават калі яна і будзе некалькі пашырана, не зможа вырашыць тых задач, якія мы сабе ставім і не зможа на працягу двух год папоўніць склад кадраў спецыялістаў з ніжэйшай і сярэдняй адукацыі і нават на працягу чатырох гадоў. Другое пытанне, якое заняло досыць вялікае месца ў спрэчках, казаў рачыцкі, гэта, тэхнічная ўзброенасць. Гэтае пытанне таксама на працягу двух, трох, чатырох год і нават у канцы пяцігодкі цалкам не будзе вырашана у такім аб'ёме, у якім яно патрэбна. Ён гаварыў мерна, выразна, як чалавек, які ведае і тое, пра што гаворыць, і тое, як трэба ўсё ацэньваць. І гэтае веданне, адкрытасць выклікалі павагу да яго. Неспадзяваным зноў было, што тым жа тонам ён заявіў пад канец. Сёння на сесіі як быццам не было чутно аб такой пастаноўцы пытання, што калі мы не маем тэхнікі, не маем патрэбных кадраў добрага арганізацыйнага апарату, трэба нам устрымацца з калектывізацыі. Не чутно было аб гэтым. Відаць, такі настрой пераламіўся ўжо жыццём сапраўднасцю, якую мы маем. Тыя таварышы, якія аб гэтым гаварылі, ужо ўсвядомілі, што гэтае пытанне не з'яўляецца рашаючым. Апейка быў згодны. Калектывізацыю трэба разгортваць як толькі можна хутчэй. Але развагі яго упарта тачыла сумненні і трывога, А ўсё ж Нашто было казаць так, нібы ні тэхніка, ні кадры, ні арганізацыйны апарат нічога не значыць і нічога не вырашаюць. Нібы не абавязкова лічыцца з рэальнымі магчымасцямі. Нашто ж такое легкадумства? Апейка не разумеў гэтага, не мог зразумець, не хацеў. адчуванне шырыні і супярэчлівасці жыцця не давала апеку спакою ўвесь час. І калі абмяркоўвалі бюджэт і калі абгаворвалі даклад пра чыстку савецкага апарату. Асабліва багата было гарачых выступленняў, калі ішлі спрэчкі пра бюджэт. Людзі з усіх краёў, найбольш жанчыны неслі к трыбуне бяду сваіх вёсак, бяду родных людзей, якія паслалі іх сюды ў сталічную залу і наказывалі ім. Прасілі сродкаў на бальніцы сродкаў на школы, на крамы, дзіцячыя яслі, хаты чытальні, лазні, прасілі настаўнікаў, дахтароў, дакладчыкаў, прасілі лякарствы, апал, святло, скардзіліся, што мучыць бездары, што няма кніжак для дзяцей, што не хапае газы, ботаў, адзення махоркі. Зямляк з мазыра вельмі разумна гаварыў пра тое, што зарастаюць вакол прыпеці рэкі зарастаюць сплаўныя каналы, прасіў грошай на рэгуляванне рэк і даказваў, што неабходна пашырыць меліярацыю, якая дасць багата урадлівых зямель. Розныя незлагадныя думкі засталіся ў апейкі, таксама ад даклада намесніка наркома рыскіна. Рыскін вельмі зграбны у акуратнай гімнасцёрцы, зграбны у рухах, спакойна, разумна растлумачыў, чаму неабходна чыстка дзяржаўнага апарату і чаму ёй дадзена такая ўвага. Рыскін адразу ж заявіў, што дзяржаўны апарат у у асноўным складаецца за даных справе сацыялістычнага будаўніцтва работнікаў. Услед за гэтым жа лёгкім тонам, але сур'ёзна дзелавіта сказаў ён, што побач з заданымі людзьмі працуюць і значныя кадры такіх, якія шкодзяць сацыялістычнаму будаўніцтву. Нарэшце мы маем энергічна вёў рыскін далей сваю прамову катэгорыю нешматлікую паасобнай адзінкі, у якіх бясспрэчна маецца прытупленне камуністычнай пільнасці. Людзей, якія згубілі рэвалюцыйнае чуццё такіх людзей, якія не бачаць, што робіцца вакол іх, не могуць ахапіць усіх гэтых складаных задач, складаных людзей, якія паддаюцца ўплыву класава варожых нам сілку. Рыскін таксама заявіў, што месцамі назіраецца агіднейшае скрыгуленне класавай лініі, месцамі поўнае разлажэнне. Ён стаў абурана крытыкаваць наркамзем, уся дзейнасць якога ішла на развіццё кулацкіх гаспадарак, насаджэнне хутароў супроць калектывізацыі. З дня на дзень у зале было ўсё больш пустых крэслаў. Немала дэлегата ў час пасяджэння ўхадзілі ў вестыбюлі, гаманілі, курылі. Усё больш адчувалася стома. Найлепш адужвалі яе жанкі да апошняга дня, з раніцы да позняга вечара сядзелі яны ціхі, уважлівыя, зрэдку адно перашэптваючыся пра нешта. Увечары 26 лістапада былі прынята рэзалюцыя па ўсіх пытаннях і старшыня чарвякоў устаў за сталом, каб закончыць сесію. І ён сказаў, што заклік калектывізаваць Беларусь за два-тры гады не фантазія. Гэта канкрэтнае заданне, якое вынікае з самога жыцця. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка пташук.